Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rīta pulksteni 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Lai ir slavēts Jēzus Kristus, ir pīnots laiks dīnas katehēzē. Kopā šodien ar jums studējā Kaik Ceturdienu prīsteris Mortenšs, un izdzīvojam gavieņa otro nedēļu, un mūsu pordomu šodien šajā ceturtdienā būs par sirdsapziņu. Kas te tāda ir, ko jums dūtu, un pordomosim, ka sirdsapziņa ir te, kas mūsiem paroda daudzas lītas kritierijus, kā dzīvot, kā veidot savu dzīvotu, it sevišķi gorēgu un laicēgu dzēvi. Ikvīnā cilvēkā mojot dziļi apslāptas ilgas piec dīvām, un tūmār šo silgas mēs būt visai grūti atpazīstamas. Ja uzlūkojamies savu dzēvi, tad te ir porpilnavas dažādokam aktivitātēm, kas gan rodā mums prieku, rodā arī strešu, stresu, bieži vien tikai pēc tam, kad esam piedzēvoši, ko ļoti dziļu un svarīgu. Un tad mēs apjaušam, ka manotās ilgas mums patīs ir klotesūšas. Taidos brēžūs mēs mocamies izaklausētīs sirdsapziņas bolsā, kura ļau atškirt lobu no ļauna – un kura rezultātu nuroda uz Dievu. Pateicoties šajam bolsam, sirdsapziņa ar pasaulē mēs esam aicinoti redzēt esamības aplīcinojumus. Varam uzlūkot pasauli un pasavietīs, cik viss ir smolki un sarežģīti īkortots. Un uzdot jautājumu, vai tas patīsi rodās pilnīgi najauši, vai tomēr aiz to stāv Dievs, kas visus voda. Un šodien izaklausotīs mūsu balsā, mēs saprotam, ka tas ir vis lielākais dorgums, ko, sajam, ko mēs cilvēki sajamam no Dīva – Ja runājam par sirdsapziņu un šo iekšējo balsu, tad varētu sacīt, ka darbajā stemā divi instrumenti, kas attīstās cilvēka valokajos dzēvis godūs, un tie ir prots un griba. Un ja mēs runājam par bērniem, tik līdz bērns sok dūmot un atšķirt, kas ir labs un kas ir slikts – Sirdsapziņa aicina jū darēt labu un izavairētīs no ļauna. Sirdsapziņā ir dīva bols, kas vieļējās cilvēku vadēt pa labestības ceļu. Un zinām, ka katra sirdsapziņa balss tomēr ir ļoti delikāta, jūtēga, jo te nadreikst īrobežot cilvēka brīvību. Un zinām, ka mūsu dīnosa – Šis delikātums ir sirdsapziņas vojokais punkts. Kas vēl mums ir blokus sirdsapziņai? Ir blokus, kas cilvēkā mitinojās, te ir sirds. Un zinām, ka blokus sirdī arī katram mums ir daudzas citas lītas, uh, Tas varētu būt arī mūsu egoismas, un tas ir stiproks par sirdsapziņu kaut vai to iemesla dēļ, ka teik pieteikšanas daudz agrāk nakai sirdsapziņa. Un šodien mēs šajā gavieņa dīnā varam padomot šos divas dīnes – sirdsapziņa un egoismas. Kai ī sadzēvoju kūpā vai nesadzēvoju, kaidas ir jos attīcības. Kā jau teicu, sirdsapziņa atšķir labus un ļaunas lītas, paviel darēt labos un izavairētīs no ļaunojam. Turpretī egoismas izmantoja spēju atšķirt pateikamu un napateikamu un mudinoja cilvēku tīktīs pēc pateikamā un izavairētīs no napateikumā. Visbiežāk šīs sirdsapziņas un egoisma īdaļējumi nesaskan todēļ sirdsapziņas pavieli, kas liek cilvēkam darēt labu, egoismas uztver kā grūtu un lēc patur nepateikamu uzdevumu, kas prosa upurus un pīpīli. Savukārt aizliegtu ļaunumu egoismas uzskata par laimes augli, kas dovoja pateku, un turklāt sirdsapziņa vienmēr riekinos ar citu cilvēku labumu, bet savu kort egoismas nesariekinājās ar citiem, tas riekinojās tikai ar savu patiku. Sirdsapziņa riekinojās arī ar mūžeibu un visu viertēju tos perspektīvā, bet savu kort egoismas nesavieļās riekinotīs pat ar novi, kas te ir galēgo sakove un egoismas tīcās pilnīgi izmantot pašreizēju mirkli, nu to piec īspies vairāk cenšūtīs giūt sev lobumu. Atcerēsimies, ka sirdsapziņa respektēja cīnēja brēveibu, egoismis vīnaidoja brēveibu ar spēju darēt visu, kas pateikt, nodūdot cilvēku jo poša īgribu verdzībā. Mēs varam redzēt, kaidas ir šo slītus un kaidi ir pretstati. Un gavieņa laiks ir šis laiks, lai mēs kotris izvārtātu. Kaida ir mūsu uzcēņa, un kaida ar lūma irgu un sirdsapziņai un egoismam, kas vienmēr dūmoja, varētu sacēt par mūsiem. Egoismas cīnās ar sirdsapziņu un cenšas panākt, lai tai porstotu, darbotīs, reaģēt, atsauktīs, un katru reizi, ko cilvēks paklausa egoismam, sirdsapziņa zaudē, teik īvainota, kļūst ojoka, varētu sacēt skaļi raut, pīpildot cilvēka sirdī ar rūgtumu. Un tīrtī saucamie sirdsapziņas pormatumi. Un tādā veidā, sirdsapziņa mudinoja cilvēku izlabot, izdarīt to ļaunumu. Un ja tas tiks izdarīts, tad sirdsapziņa atkal poļam cilvēka sirdī vadību un pīpilda to ar mīru. Ja vienam ļaunumam, dora, ļaunam darbam cilvēks pīvīnos nokomus ļaunos darbus, tad sirdsapziņa arī var pamazom apklust. Un šeit jau pasarodās, varētu sacēt, problēmas e, cilvēka dzīvē. Bet turpināsim pēc dzīsmes, pordomot to ļok šos lītas. Thank you. Radio Marija Latvija. Kopā ar tevi ir Radio Marija. Kopā ar jums ir šodien Prīsteris Mortenš un pordomojam mēs par sirdsapziņu. Kā jau teicu, ja vienam ļaunam darbam cilvēks pīvīnos nokamūs ļaunos darbus, tu te sirdsapziņa palānom apklus. Tas ir aptuveni tā, it kā sirdsapziņa būtu ideāli tēris goldaudz, un ja uz to pasarodētu uz plankums, to tas aicina, lai šo plankumu iztērētu. Savukārt, ja cilvēks naiztērē šo plankumu un laika gaitā plankumu kļūs arvien vairāk, vairāk, Tad Guldots kļūs arvien natēroks, pakāpeniski tas porstos aicinot un sauklēt un utērētu, un tas kļūst arī par natēru lupatu, ja varētu tā sacēt. Bet eh, gribu teikt, ka Dievs uzrunoja cilvēku caur sirdsapziņu, pat katrs vārds no orpuses ir vārsts uz sirdsapziņu, un tikai sirdsapziņa dora to auglēgu. Atcerēsimies, ka mūsu ikšējais bulss dūt rejukojumus, lai cilvēks varētu darboties. Savukort ļaunums un pasaule uzrunot cilvēku caur egoismu, un to dēļ sirdī naportraukti pasto lela cēņa starp sirdsapziņu un egoismu, kas patīseibā ir dīva cēņa ar ļaunu par konkrētu cilvēku – Un bieži vien mēs katrs esam to pīdzēvoši, ka mūsos katrā ir šī cēņa, un kad mēs ejam pie gondorēšanas sakramenta, mēs pirmām kortām cenšamies labi izmeklēt sirdsapziņu, izaklausētīs tos bolsā, lai saprastu, un cik lielā mārā mūsos ir šis egoismas. Cilvēka Pilnība balstās eh, uz sirdsapziņas sorgošanu un tos pilnveidošanu, bet napilnība uz vadības nūdūšanu egoisma rūkos. Un varētu secēt, ka pirmajā gadījumā cilvēks paklausa dīvam, otrajā gadījumā paklausa ļaunumam. Ja runājam toļok par sirdsapziņu, tad eh, varam padomot arī par sirdsapziņas būjošanas metodi. Un egoisma darbība pamatā ir vārsta trejūs virzīnos. Nu, pirmais ir nazariekinoties ar sirdsapziņas pavēlēm, un tā, to te ir vārsta uz sirdsapziņas laušanu, rūbežas dziešanu, starp labu un ļaunu, tā, tad prota darbības un otrumas pieīsoinošana, jo prots atbild par morālo vietējumu un visbeidzot voinoja cilvēka gribu. E, sirdsapziņa, kā jau teicu, jau no bērna varētu sacēt kojom, e, darbojās ar protu un gribu, un ja kaits no šim sirdsapziņas instrumentiem nav pilnībā darbas pieegs, tad sirdsapziņas darbība ir īrūbežota. Ir bet egoismas un jo pamatā nu, tas balstās uz jūtom un tīksmēm, jo tos realitāti noviertē pēc pateikumo un nepateikumo kritērijiem un nevis pēc morālā lobuma un ļaunuma kritērijiem. Un mēs šeit šos lītas varam e, aplūkot īdarbību uz sirdsapziņu, Un zinām, ka sirdsapziņas būjošanas forma ir tos pavieļu naivārošana. Varētu sacēt, ka bīži vien, piemēram, sirdsapziņā mums soka nazūts, bet cilvēkam gadējusies vienreiz izdevība kaut ko paimt vai nozakt un izpījam lēmumu, kā to izdarīt. Un šo, šos darbības rezultātā teik īvainota sirdsapziņa – otru reizi, kad iztūdora, un te darbība jau ir vīgloka. Sirdsapziņa vairs tik skaļi nasoka, naprotestē, bet pēc tam nokomo ir vēl vīgloka, un uzbeidzot sirdsapziņa porsto reaģēt. Un šeit mēs varam zinot, ka egoismus tot uzvar, īgīvst vienreizēju lobumu. Un, un tad cilvēka uh, reicības veidu nūsuka egoismas, bet ne sirdsapziņa. Un kamēr sirdsapziņa nūsūda reicību, pastovu cilvēkam izredzis lobotīs. Un kaut izsilt, izzilt sirdsapziņas namīrs atsagrīžās, atsagrīšanos ir gondreiz neīspējama un vienīgi kāds orkortīgi spiecīgs žēlistības trīcins vēl var cilvēku globt. Un, protams, mums katram bieži vien tā ir gadējis, ir, jā, ka sirdsapziņas balss ir tas, kas pamudinoja, kas paroda tūs kritierējus. Un tāpat e, vēl viena no sirdsapziņas būjošanas formām ir tāda, ka cilvēks apzinoti paliek naziņā attīcībā uz to, kas ir labs un kas ir ļauns. Un tādā situācijā cilvēks dara to, kas jam pateikt atsataisno demīs, ka es nazina, kodēļ kaut kam vajadzētu būt ļaunam. Un bīži viņi, ja domājam par šo lītotu, es arī par svādinis sviniešanu, un katru reizi, kad mēs varbūt nagribam atnākt uz svātu misi svādinēs, mēs meklējam daudzas atrunas atsataisnodamies, nu, ka kaut kādi īmesli ir tī, kod es varu naīt. Un uh, bieži vien arī patērēju uz, naz, uz zinošanu vai nazinošanu, un var satikt daudz tādu cilvēku, kam dūta īspēja padziļinot savas zinošanas par morālajām vietēbām tēmām, betī aizīt varbūt uh, naziņā vai smīkņodami labāk ir to nazinot, jo to ir dzīve vīgloka. Ja es to nazinošu, tad man būs jodze, ja es to zinošu, tad man būs josadzīvoja ar to. Un, protams, daudzi cilvēki negrib saprast, ka apzinota nazinošana ne tikai jūs nātaisnoja, bet gan dora vēl vairāk vainīgus un ka šeit cilvēks attaisnosīs dīva prīškā, un tad mēs bīži vien varam padūmot. Varbūt es dīvam atbildēs, ka es nazinoju, bet dīvs sacēs, tu taču varēji zinot. Un šeit būtu meklējams viens no īmesliem, kopiec cilvēki atsa, at, atsateikušies arī, kā es sacēju, nu, no tom lītom, ko vajadzētu – darītu gorēgajā dzēvē. Un sevišķi, kā pieminējuši, ir šī svādinis divkolpojumu. Un, protams, to ir daudz dzēvē dažādu pīmāru, ko mēs varētu sacēt, bet rilpis par sirdsapziņas pilnveidošanu teik bīži vien pamastas nūvortā, bīži viņa sokumā sirdsapziņa bejuse kā loba uh, labs kritierijs un sirdsapziņa ir bijusi laba formācija un ir bijusi labas efektīvas metodes, kā mazinot jūtēgumu, tad um, mēs varam saprast, uh, ka varbūt bieži vien mūsu sirdsapziņa ir īvainota. Un trešo sirdsapziņas būjošanas forma izapaužās ar gribu svoīnošanu, uh, Un sirdsapziņa ir ne tikai balss, kura saka, kas ir labs, kas ir slikts, bet tai arī ir pavālūšs spēks, kas līg darīt labu un nedarīt ļaunu. Un šo sirdsapziņas spēks izmantoja cilvēka gribu, un bīži vien arī es atgodināju, ka griba mums ir joaudzinoja. Ja griba ir voja, tad sirdsapziņa ir bezspiecīga – un cilvēks dara tū, kas vīglis un pateikams, un atdara tū, kas ir labs. Un tad no to mēs varam secinot, ka arī ļaunums, kas darbojās caur egoismu, namitēgi cenšas vojinot gribu. Un visbīžok tas noteikti caur dažādom atkarībom ir tīpaši tom, kas balstos uz tīksmēm, uz īkori, un papildus drāma ar cilvēka grimšanu ir atkarībos, vai tas ir alkohols, vai narkotika, narkotikas, vai citas lītes, vai azartspēles, un šeit mēs varam runāt par gribu. Gribu papildus nūvojina arī, varētu sacēt, uh, organismas, kas grib nokašūt devu, piemēram, te, tas pats varētu sacēt alkohols, nu, kas novonēja ne tikai gribu, bet īrobežoja arī prota darbības spējas. Tātad padara neizspējamu skaidru sirdsapziņas vietējumu attīcībā uz to, kas ir morāli labs un kas ir ļauns. Un vēl šeit ir jopībilst, ka mm, Tāpat kā gadījumā ar apzinotu un azzinošanu cilvēka atbildība par rēcību, kas veikta ojas gribas jeb saprātnes trūkuma rezultātā, ir iekļauta atbildībā par pirmu un ir par otru. Tu lītu, ko Dievs varbūt grib no cilvēka saprast. Un Vēl vīna līta, pirms dzīsmes, ko es gribu pasēt, ka sirdsapziņu var būjot arī tot, ja nav uzklausa tos pamudinojumus uz labu rēcēbu. Egoismas nazavieļās uzaimtīs grīvtēbas, bet turpretī sirdsapziņa aicinoja, mudinoja, pavieļēja, bet bīži vien cilvēks to naklausa un pavieļis neteik pildētis. Un pēc kaida laika sirdsapziņā tot porstoja aicino darēt labu un varam sacēt, ka tas vairs nav strauc cilvēku un sirdsapziņā ir sabūjota. Un es domāju, ka gavieņa laiks ir šis laiks, lai mēs sirdsapziņu salabotu, lai izaklausētos un, protams, arī mainētu savu dzēvi. Un to dēļ ir joliet spīdūšana ne tikai, par ļaunu rēcēbu, bet arī par to, ko nāsam darējuši lobajā vai esam lobu atstojuši nūvortām. Jūs klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi, kā ik ceturtdienu kopā jums ir prīsteris Mortiņš. Šodien ir februāra pēdējo dīna, pulkstiņi roda 9.30 minūtes, bet šodien eh, mēs pordomojam un turpinojam pordomas par sirdsapziņu. Un eh, runājot par sirdsapziņu, pievērsam uzmanību tos delikātai bolsam, kas vienmēr cīnē cilvēka brīvību, tāpat pārdomājam arī to, ka no nu mūsu redzes viedokļa šis sirdsapziņas delikātums bieži tiek uzskatīts par sirdsapziņas loju vītu, un ka arī egoisma, varētu sacēt, agresivitāte pīprusa tik pat agresīvu un stepru pretinīku, bet tagad mazliet toļok mēs pordomosim, kai sirdsapziņa var kļūt spiecēgoka par egoismu. Tis noteikti toda, kur napotraukti teika stiprinots gribas spāks – un gribas spākam ir ļoti liela nozīme. Ja labas sirdsapziņas reicībā ir stipra griba, to tos uzvara par egoismu nav grūta. Dievu zinodams sirdsapziņas šo jūtēgumu, delikātumu, steidzās paļēgā un dovoja šo palīdzību. Dievs eh, palīdz dažādos veidos vienreiz tas var būt kortēgu un taisnēgu cilvēku pīmārs, kas poši dzēvoja saskaņā ar sirdsapziņas norodējumiem. I pīroda tū, ka var īt pa dzēvi pilnīgi paklausūt Dīvam, un mēs e, redzam taidus cilvēkus mūsu vidā, tāpat jī jau var tai dzēvot, izmantot nekādu šķiršļu, nav vajadzētu būt tam, lai arī mēs tā dzīvotu un re, reikotos. Vēl viena tāda efektīva palīdzība ir to cilvēku atgodinojumi, kuriem rūp mūsu lobums. Kā nekai Mēs zinām, ka Dievs mūsu dzīvē silta labus cilvēkus, varētu sacīt, Dievs silta mums savus pravīšus un nav vīgli imus klausētīs. Brēži jūs uzskotām par mūsu īnaidnīkim, tomēr patīsībā ir dīva siltņi, kas cēnās par mūsu sirdsapziņu. It sevišķi – to mēs varam redzēt arī ģimenēs, ka citreiz tas var būt mūsu tavs vai mote, kas šo vai to atgodināja savam bērnam, un cik bīži nesaskaņu cēlonis ir stor bērniem un vecokiem, ir tīši tos rūpis par to, lai izaklausētu savā sirdsapziņā un nesakotu egoismu īgribom. Un bīži vien arī gondarēšanas sakramentā nokās uzklausēt, ka mm, bērni napaklausa saviem vecokiem, bet atcerēsimies, ka vecoki ir atbildīgi par saviem bērniem, kamēr ī nav pieauguši, nav pilngadīgi, un atbildība te gan laicīgajā, gan gorīgajā ziņā, un vecokiem tāpat ir pienākums atgodinot bērniem par sirdsapziņu pat tādu, kodi jau poši ir uzauguši un atsa, atcerūdās uh, savā dzīvē. Un cilvēks, uh, ko Dievs izmantoja, lai atmūdinotu sirdsapziņu, var būt ļoti tivs, tāpat arī ģimenē, gan vīrs, gan sīva viens otram. Un uh, domājot par šom lītu, mēs varā, varētu mēs katrs arī daudz dažādu piemēru stostēt un līdzinot, bet, protams, arī sirdsapziņas mūdinot, to es varbūt arī kāds labs draugs, un draugā izrodējumi ir visdarbēgokī, vai tas ir draudūši kiertīs, vai saraut kontaktus, cilvēks teik nūstodēts izvēles prīškā, un, protams, labas lītas, ko mēs varam e, arī baznēcā to darēju, mēs varam izaklausēties un aicinot savu sirdsapziņu darēt labu, kad eh, dzirdam arī eh, prīstara uzrunu svādīnes, svādīnes divkolpojumos. Un, protams, mums atkal katram cilvēkam ir joprūt pieņem cilvēku, kas breidinoja par mūsu sirdsapziņu un bīži vien mēs uh, arī nevaram tūtru cilvēku pamocības aizrodējumus un zinām, ka mēs esam poši gudroki un poši mēs pieņemam lēmumus savā dzīvē. Bet vēl viena līta ir joprūt arī breidinot otru cilvēku, ko Dievs vēlējās izmantot mūs, lai jūgloptu. Kā jau teicu, Dievs vienmēr silta provīšus, kas glop cilvēku sirdsapziņu un mēs puši varam būt taidi pravīšā tīcībā pret mūsu tuvokajiem. Dievs atbalsta sirdsapziņu caur taisnīgiem un gudriem cilvēkiem, jo breidinojuma atmešana, varētu sacēt, ir žēlistēbas, palīdzības atmešana. Un eh, šeit mēs varam arī padomot par attīcēbām um, ar mūsu līdzcilvēkiem, ar mūsu draugiem, ar mūsu ģimeņu locekļiem, ar tiem cilvēkiem, kas mums blokus, vai ir tik, par kuriem es rūpējos un ir rūpējos arī par mani, lai dzēvotu mēs tā, kā Dievs vēlējās un kāda ir tai Dieva griba. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Jūs klausāties dienas katehēzi. Pamazom dienas katehēze izskan. Vēl noslēgumā gribu sacīt, cik reižu egoismas uzvaru sirdsapziņu, tik reižu mums ir darīšana ar grāku, un te ir kortējo tīkšanos piec, varētu sacēt, neatļauto augļu visbīžok te ir tīkšanos piec kādas patikas formas, piec eh, kaut kāda īgivuma, apējūt lobu un ļaunu izšķiršanu. Varētu sacēt, ka nu, to izdarīt, kāda ir šai rēcēbā mums katram, vai šai rēcēbā ir kā ciertīts sirdsapziņai, ka te ir tikai rāta, kas sasiņoja, bet ja šī cirtīņi atsakortojās, var nonākt arī mm, tam pašam biedēgokam stāvokļam, kad mēs arī nogalinojam sirdsapziņu. Un te mēs varam pārdomot mm, šajā gaviņa laikā arī par grāku, uh, Un katrs grāks ir zaudējums, nevis īgivums, un cilvēks kaitē pats sev, tāpat arī mūsu organismā eksistē noslēpumains pašais rīdzēbas faktors, kur iznīcinošana padara ķermeni uzjēmīgāku attīcībā, uz slimībām un novatliet sagrāvē, tāpat arī morālajā dzēvē sirdsapziņa sopēgi reaģēja uz ļauno rēcēbu, pīprasot to slobošanu. Tāpat kā cilvēks eh, nasariekinojās nierkum eh, savā dzīvē, tāpat nasekoja līdzi sev, naivārojot sirdsapziņas likumus, tu var novest arī līdz gorēgai novei. Varētu sacēt, ka grāks ir dīva ignorēšana, kurš uz cilvēku runājot savu sirdsapziņu, grāks ir arī dīva dobas iznīcinošana, tātad cilvēks darbojās, ne tai, kā divs tu vieļējās, bet kā pats vieļējās iznīcinot sevi. Un šaidā veidā es iznīcinoju izspēju sasadarboties ar divu. Un uh, šodien mēs varam mm, pārdomot šos lītes. Un uzslādzot gribu vēl mazlītiņu pascēt arī par paklausēju divam, uh, bet nopietna napaklausība Dīvam ir vienlēdzēga attīcēbu saraušanā ar jū. Tikšanos ar Dīvu nostiprinos sirdsapziņā, un savu sirdsapziņu Dīvs uzrunāja cilvēku, un savu sirdsapziņu cilvēks runāja ar Dīvu. Tātad mēs varam secinot, ka sirdsapziņa ir būtiska saitne, kas lem par cilvēka liktini – un ja sirdsapziņā ir teikt sabūjota, tad nav varbūt runas par sazatikšanos ar Dievu. Laikam ar to arī šodien būtu arī visa, tad nākamajā ceturtdienā padomosim to ļoka par šim jautājumiem, it sevišķi par to, ka sirdsapziņā sadzēvoja ar desmit dīva baušļiem un ka sirdsapziņa uh, ir uh, mūsiem jokūp, ka Dīva likums ir jopilda navas jomainā un kaidu lūmu atkal spēlē šeit mūsu cilvēka īkšējo bols. Gribu vēlēt jums visiem, lai jums jauka un svietēga šeit saturdīna, svietēgs gavieņa laiks, un eh, lai mēs katrs arī šajā gavieņa laikā gorēgi pieaugtu, sevišķi rūpētos par savu īkšēju balsu, par sirdsapziņas balsu, darētu to stiproku un, protams, atrastu laiku ne tikai izmeklēt sirdsapziņu, pordomot savu dzīvi, bet arī gaviņa laika izdarētu labu grāku sildzi un izliektu ar divu, izliektu ar saviem lietas cilvēkiem. Teikamies, tā ir tot nokamajā ceturtdienā kopā šodien ar jums bija Prīsteris Morteņš, lai slavēts kungs Jēzus Kristus. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita vērtīga, tad atbalsti ziedojot. Paldies!